بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد من ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال أراه قال فيهن یعنی از جمله چیزی که در ذکرش میگفت همین امسین و امسل الملک لله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير خير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله این ذکر الان قسمت اولش امسینا و امس الملک لله صبحگاهش در آخر حدیث اومده اصبحنا و اصبح الملک لله یعنی به هنگام صبحگاه میگیم اصبحنا و اصبح الملک لله و بعد ادامهش میدیم اصبحنا و اصبح الملک لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شریک له تا آخرش و به هنگام شبگاه میگیم چی امسینا و امس الملک لله امسینا و همچنین اصبحنا هر دو تاشو ما بگیم شرح بدیم ولی بعد چون ما همه اسکار داریم میگیم بعضی از اذکار هم صبحگاه هم شامگاه اصبحنا یعنی شب را سپری کردیم و به روز رسید یعنی روزمون که شروع داریم میکنیم این روز که الان روز شده روز شبی که سپری کردیم اصبحنا و اصبح الملك لله این شب که سپری کردیم و ملک الله همش از آن الله یعنی ما الان که الان صبح شده این زمانی که رفت الان اقرار داریم بر ملک الله و تصرفش و مالکیتش بر جمیع مخلوقات یعنی در اینجا ما, ما گواه میدیم بر اینکه الله مالک همه مخلوقات هست وقتی که این ذکر انسان بر سر زبان میاره این اقرار وقتی که میگه که پروردگارا الان صبح شده این صبح که من الان درش هستم و این صبحی که الان شده این زندگی من دست تو بوده تو بوده که من زنده نگه داشتی چرا؟ چون تمامی ملک مال توست یعنی این ذکر و ورد در ضمن خودش حمد و سپاس درش هست ما قبلا هم گفتیم بالاترین ذکر عظیمترین ذکر چیه؟ لا اله الا الله و عظیمترین دعا چیه؟ الحمدلله این دعا حمد و ستایش الله درش هست و بعدم ذکر الله لا اله الا الله وحده لا شریک له این دوتا چیز در این ذکر هست اقرار به این دوتا اصبحنا و اصبح الملك لله والحمد لله دوره تأکید بر اون مطلبی که ما گفتیم برداشت میشه از امسینا و امس الملك لله و اصبحنا و اصبح الملك لله و بعدم یک مطلب دیگه که در درش هست بحث غیر از اقرار درش اعانتم هست من اقرار دارم پروردگارا بر اینکه ملک مال توست پس توی تنها که مرا همونطور که مرا الان توفیق دادی که الان یا به من این نعمت زندگی رو دادی که الان که صبح بکنم و همه امور زندگی دست توست از تو توفیق ما بعد رو هم میخوام همونطور که اینجا همونطور که اینجا این توفیق را مشمول حال من کردی ما بعدش هم توفیقات خودت را مشمول حال من کن اصبحنا و اصبح الملک لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلا لا وحده لا شريك له الملك وله الحمد كل شيء ذكر فضیلتش میاد خيلي فضیلت بزرگي داره از اسکاری هست که بین یک و ده و صد بار تکرار میشه و بیشتر از اون فضیلتش ان بعدا خواهیم گفت معناش ربی اسالک خیر ما فی هذه الليله اگر شامگاهه اگر صبحگاهه ربی اسالك خیر ما فی هذا اليوم در این روز هر چیزی که هست و خیر ما بعدها و اگر روز و خیر ما بعده اگر شب هنگامه خیر ما في هذه الليله و خیر ما بعدها و اعوذ بك من شر ما في هذه الليله و اگر صبحگاه و اعوذ بك من شر ما في هذا اليوم و شر ما بعده پروردگارا پناه میبرم بهت از شری که در اون روز یا شری که در اون شب اگر شامگاهه رب اعوذ بك من الكسل این چند بار من تاکید کردم اینو از قلب بخواهیم که ما را الله از الله از کسالت نجات بده شما نمیدونم چقدر در زندگی خودتون کسالت را لمس کردید موبایل رو دیدید شما فرض کنید موبایل دستتون بدن فرض بکنید هم ایمانتون هم اونقدر قوی نباشه این اینستاگرام مثلا برنامه یا هر فیسبوک یا هر چیز دیگه دستتون باشه یا همین واتساپی که الان ما استفاده میکنیم پیام میاد این گروه این مجموعه میبینیم میبینیم میبینیم درسته یک دو سه یا حتی اگر عکس اونایی که تو اینستاگرام عکس هزاران عکس شاید تو یک روز ببینن شاید بعضی ها اعتیاد داشته باشن معتاد این برنامه های مجازی باشن شب تا صبحشون فقط همین نشسته باشن پای موبایل خسته نمیشن همین شخص دستش قرآن بده قرآن دستش بده چند صفحه قرآن میخونه آیا به اندازه این موبایلی که دست میگیره قرآن دست میگیره اینقدر که ما از این موبایل استفاده کردیم تو زندگیمون تو همین چند سالی که اختراع شده به اون اندازه که موبایل دستمون بوده قرآن دست گرفتیم این والله جای شرم داره جدا دارم میگم ابو لک به ذنبی قرار باید بکنیم به گناهمون به تقصیرمون به درگاه الهی اینقدر که با دوست و رفیقمون یعنی اینقدر که در زندگی صحبت داریم با این و اون اینقدر که صحبت میشنیم از این و اون یعنی شما نگاه بکنید اونایی که معتاد تلویزیونن یعنی فیلم ازشون دیگه نمیره یعنی هر فیلمی بگی از این هنر پیشه ها و فلان و همه هم میشناسن صحبتاشون هم حفظن بعضیا معتاد اخباره یعنی من تعجب میکنم من تعجب میکنم رسول الله صلی الله علیه و میگه کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع کافیس بر دروغی که انسان هر چیزی میشنوه بگه انسان شده توتی کفار و مشرکین یهود و نصارا بی بی سی گفته نمیدونم فلان گفته اخبار گفته ناقل اون اخبار کیه چهار تا کافر بدین. صدق و کذب شما نمیدونیم چه بهمون قالب میکنن ما نمیدونیم این قدم نشستیم و همونا هم باور بکنیم اون اشخاصی که اشخاصی که جلو تلویزیون میشنون و این قیل و قال میشنون تبدیل شدن به یک انسانهای روانی با یک مریضی با یک نمیدونم خبری روزانه شاید بگم الان فهمید تو همین مدت روزانه شاید 10 تا 20 تا دستکش فقط عوض کنه از بس که وسواس توی خونه خودشون هم وسواسن توی خونه هم دارن ماسک میپوشن با جان ویروسی که گفتن که دیگه از پنجره که وارد نمیشه که از شخصی به شخصی گفتن انتقال پیدا میکنه ولی اینقدر این اخبار توشو تاثیر گذاشته اینقدر وسواس شدن این تاثیر تو بخوای نخوای تاثیر میپذیری حالا این این یه قسمتی که شما الان چند روز دارید این چند مدت دارید لمسش میکنید زندگیمون شده این اونا به من داره خط میدن و ما نمیدونیم همون فیلم داره بهمون خط میده همون فیلم داره بهمون خط میده به من خط میده همون بازی سوپرمن همون فیلم سوپرمنه نمیدونم فلانه داره خط میده به بچمون ولی ما نمیدونیم به یکی یک چیزی هست خارق العاده هست از طبیعت خارج میشه پرواز میکنه اشتباهه اشتباه محضه یعنی این نوع مشغولیت های کاذبی که الان برای ما پیش اومده الله ما را نجات بده فرزندانمون بچه هایمون برادرها و و حقیقتش از الله میخوام نجات بده این درده این درده من یک از چیزهایی که مثلا الان لمسش میکنم قبلا اگر مینالیدن دنبال میگشتن که قرآنی برای مسجد پیدا بکنن الان مسجدی بی قرآن نیست ولی قرآن خون نیست اون موقع قرآن خون بود قرآن نبود الان قرآن هست قرآن خون نیست کی هست که قرآن نداره همین موبایلا همه قرآن توش هست ولی قرآن خون کجاست الله المستعان اینه که من میگم رب اعوذ بک من الکسل کسل را لمس میکنی کسالت با حرف زدن نداری با دوست رفیق کسالت برای گردش نداری برای تفریح نداری برای دریا رفتن و سیادی نداری ولی کسالت کی داری اون موقع که قرآن میخوای برداری میخوای کلام خدا تفسیری بخونی هست استثناء شکی نکنید استثناء هستن من منظورم شما نیستید منظورم حال عموم مسلمان هاست دردی که عموم مسلمان ها بهش دچار هستن و سوء کبری و سوء کبر اومده هم با سکون با و هم با فتح با سوء الکبر بدی کبر و تکبر و سوء کبر یعنی پیریه که به خرفتی برسه که آدم محتاج این و اون بشه آدم خرفتش بزنه آدم باید پناه ببره رسول الله صلی الله علیه و پناه می‌بردن به خدا از اینکه به این حال و روز برسه ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في فی القبر از عذاب جهنم و عذاب قبر بهت پناه میبرم خب بریم به ذکر پونزدهم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا اگر صبحگاه بود اینطوری میگفت شب را سپری کردیم پروردگار را صبح شد و شامگاه هم میاد و بک نحیا و بک نموت و بک نحیا و بک نموت یعنی الها با تو شب میرسانیم و با تو صبح میرسانیم و با تو زنده میشویم یعنی تو هستی که ما را زنده میکنی بعد از خوابمون و تو هستی که ما را میمیرانی حالا چه بعد از این زندگی چه با خواب و چه با اون مرگی که دیگه بعد از اون بیدار نخواهیم شد یعنی مرگ و زندگی ایمون پروردگار دست کیه؟ دست توست مرگ و زندگی ما دست توست و الیک النشور خب این یه نوع یعنی این دعا هم التجا هم درش هست هم استعازه درش هست یعنی هم پناه داریم به خدا میبریم از سوء خاتمه هم کمک میخواهیم که الله کمک ما بکنه با حسن خاتمه با نیکی از دنیا بریم از دعای رسول الله صلی الله علیه و آله همین بود الله من یسالک حسن الخاتمه و جای الله من اعوذ من سوء الخاتمه پناه میبرم بهت از پروردگار از خاتمه بد از اینکه با بدی از دنیا برم از تو حسن خاتمه میخوام دعای رسول دعا میکردن و پروردگار به من حسن خاتمه بده اینجا هم این دعا همینه معناش اینه که مرگ و زندگیمون بر روی اسلام باشه بر حق باشه و الله کمکمون بکنه در اون زندگی که زندگیمون بر روی اسلام و دین حق باشه و الیک النشور صبحگاه گفته میشه و الیک النشور چون انتشار درش هست صبح که بشه آدم بیدار میشه مردم ها پخش میشن انتشار درش هست ولی شامگاه گفته میشه اللهم بک امسینا و بک اصبحنا برعکس اول امسینا میاد بعد اصبحنا و بك نحيا و بک نموت و الیک المصیر رجوع مصیر یعنی رجوع رجوعت پرورد... رجوع من پروردگار را به سوی توست همونطور که انسان شب که میشه به خونه برمیگرده رجوعمونم بعد از این زندگی هم به سوی توست یعنی این رب داره به هم دیگه تشبیه شده زندگیمون و معاد و آخرت و مرگ این زندگی هست زنده میشیم میخوابیم و همینطور هم وقتی که عجلمون بیاد میمیریم و روز قیامت دوباره بیدار میشیم و انتشار و روز محشر و روز حشر و دوباره از خاک بیرون خواهیم اومد 16 هم اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين عن عبد الرحمن بن أبي أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصبحنا على فطرة الإسلام على كلمة الإخلاص تا آخر إن روايات أصبحنا على فطرة الإسلام اقرار بر این که پروردگارا این صبحی که الان این شبی که ما سپری کردیم که الان صبح شده پروردگارا اقرار داریم که بر فطرت اسلام بر اقرار داریم بر فطرت اسلامی یعنی بر قبولیت این اسلام که این اسلام دین حقه یعنی اقرار بر حق بودن اسلام و على کلمه الاخلاص توحید لا اله الا الله را قبول دارم یعنی و دین محمد را قبول دارم و اینکه ملت ابراهیم یعنی دین ابراهیمی را قبول دارم اون دینی که مایل از شرک و بدعت بود و از شرک به دور بود این هم قبول دارم این اقراره بر همون سبکی که در اون اسکار قبلی داشتیم که دیگه اینجا دوباره تکرار شده این دو تا روایت داریم اینجا در صبحگاه اومده روایت ابن مسعود در صبحگاه و شامگاه همین ذکر اومده عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول اذا اصبح قال اصبحنا على فتنه الاسلام وكلمه الاخلاص ومله ابينا ابراهيم مخلصين له الدين واذا امسى قال مثل ذلك اگر شامگاه میشد هم همین ذکر تکرار بکنه. بعضی از علما اینو تضعیف کردن ولی خب بیشتر علما بر تصحیح این قسمت از روایت سبحانك اللهم وبحمدك صلی الله محمد و آل محمد